Felicia noviaron! Por multa el ni, la unua semaino de januaro, venas cun desiro fari ion bonan por la corpo. Io electas plis anigan mangiadon, aliai decidas ec lerni sporton, cae tre multae simple promesas al si, mi pli vigios. En tiu momento, ofte aperas la sama magia nombro, quasau universala regulo, dec mil pasioe tage. La telefono, brac orlogio, a braceleto, quasau flustras. Iru, iru, iru. Sed cial giuste tiu nombro? Ciu gi estas pruvita recepto por sano? Au nur opportuna celo? La historio estas pli amusa, ol multa imagas. La ideo de dec mil pasoin ne nascigis el laboratorio, sed el mercatigo. En Japanio, en la 1960 jaroi, aperis pasch calculilo cun nomo qui signifas mesurilo de dec mil pashoi. La nombro estis facile memorebla, kai soni suffice impone. Oni povis vendi apparaton, sam tempe vendi simplan promeson. Faru cition ciutage, kai vi vivos plisane. Poste la ideo disvastigis, cae cun modernae porteblae apparatoi giricevis novan vivon. Hodiao, pashoi estas la plei facila mesuro, char ili collectigas automate, sen aparta peno. Sed cion diras la esploroi? Ien la bona novajo. Pri sana utilo aperas jam multe pli frue ol ce dec mil. Multae studoi montras, che ciam homo shangas de tre mal multa movigio, al iom pli regula piedirado, la corpo dancas. Por multae plen cresculoi, jam circa ses gis mil pasoi tage, rilatas al rimarkeblai avantagioi post tio lautilo ofte crescas pli mal rapide. Do, dec mil ne estas malutila celo, sed gi ne estas magia soilo, post quiu subite comencija sano. Anca gravas ne nur quanto, sed maniero. Mil pasoi en rapida vigla promeno, pova sentigi tute alie, ol mil pasoi disjetitae dum la tago inter cui reio sofo. La corpo shatas iom plidae intensa movigio, ca gi shatas varietzon, Pas calculo ne montras cion, ci ne mesuras muscol trenadon, equilibron, flexeblezon, nec la generalan energion, ciu noni sentas. Tial eble la plei sagia noviara promeso, ne estas obei unu nombron, sed trovi ritmon. Se vi nun atingas tri mil pasio in tage, provu atingi quar mil. Se vi jam cutimas promeni, aldonu calcain minuto in pli rapidain. Cae se unu tago portas mal nenio catastrofa okazas. La celo estas ne perfecta statistico, sed pli vivezza, pli movigema normala tago. Ca jen io esperiga, ni ne bezonas dogmon por ekiri. Suficias unu pasio, poste la sekva, ca iom post iom la vojo mem faridjas cutimo.